ndakuramutse wowe uri kumviriza radiyo isanganiro ndaguhe n'ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatanu nayo akaba agize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abadandaza baheruka kwimurirwa mu isoko yo kuri kote bavuye mu gisagara hagati baridoga ko badandariza hanze ku ruzuba bemeza ko atabibanza bafise mu isoko ya kotebu bagasaba ko bikunze bubakira ibibanza byo kudandarizamwo umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR ngugiye kubandanya igikorwa cyo kwakira intahe mu banyagihugu mu gushiraho abajejwe kubumviriza ku rwego rw'amazone hisunzwe ibitigiri igitigiri cy'imitumba ngo ivyo biramaze gukorwa mu ntara ya Ngozi nkuko muza kumva urongoye uwo mugwi muri ano makuru amayira yose yinjira mu ishyamba cimeza ry'ikibira arugaye eka n'uruja n'uruza mu ishyamba rya rukoko rurabujijwe abarongoye amakomine ya gihanga na musigati bakaba bafashe iyo ngingo mu ntumbero yo gukinga imiriro ya nyakanga ano makuru muyashyikirizwa na christelle nizigama emete usemitebutsi niwe ari mu buhinga bw'ibyuma ndasubiye kubaha ikaze isanganiro ndasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere mu bijyanye na politiki leta y'uburundi irashima ibyavuye mu manama n'imibonano y'amashyirahamwe mpuzamakungu yitabye mu yabaye mu kwezi kwa gatandatu no mu ntango z'ukwezi kw'indwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa gatanu umuvugizi wa leta avuga ko ari icyerekana ko amakungu afise ishaka yo gukomeza ibiganiro hagati yayo n'abarundi umufilipo nzobonariba ashikiriza ko icavuye muri ayo manama ari uko amakungu yabonye ko ibintu mu Burundi bigenda bitera imbere ariko rero aranatera ivyatsi ivyegeranyo by'amashirahamwe mpuzamakungu ku Burundi avuga ko bihengamye tumwumvirize kubwa leta y'u Burundi izo nama zose muri rusangi zafitse ku ngingo zishimishije kuko ikigaragaza ari uko nka bose bemera yuko habaye intambwe ishimishije n'akarusho kanini mu burundi haba mu bya politike canke mu by'umutekano ari nacyo canatumye ingingo zose z'agahotoro zikandamiza uburundi zari zasikirijwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya ku mohe y'igihugu c'ingoma y'ububirigi zagiye ziraterwa ivyatsi amakungu akanka kuzemeza akarorero gashimishije ni nk'ako umushingamateka w'umubirigi yitwa Louis Michel ataca atakoze kugira ngo muri iyo nama y'abashingamateka w'umuryango ugizwe n'ibihugu bya Afrika, karayibe na Pacifique hamwe n'ishyirahamwe ibihugu bya buraya yaberewe mu izinga rya malta ndako atagize ngo hemezwe ingingo y'agahotoro ku burundi kuzana mu burundi inteko mvamakungu zitwa amaprobo icyo cyifuzo tukabibutsa ko cyatewe ibyatsi n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika, ibyo rero bikaba byerekana agasuzuguro abanyaburaya berekana ku ngingo zafashwe n'abahugu b'ibihugu bya Afrika mu kwimara ishavu igihugu cy'ububirigi cyaciye gishikiriza iyo ngingo ihejeje gutega ibyatsi n'amakungu kishikiriza inama nshingamateka ya buraya ku wa gatandatu mukakaro umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ibona kwemerezwa mu gacimbiri ku bijyanye n'ibyavuye mu nama nkuru ya onu iraba iby'agatakazi na muntu igira mirongo itatu na gatanu yabereye i geneve leta y'u burundi yararonse akaryo ko kwerekana ko ibyegeranyo bimaze gushikirizwa byose ku burundi byuzuye ibinyoma kwicyo rero ataho gitaniye n'ibya mbere ntawo kwiga arata umwanya kuri raporo yasohowe n'ishyirahamwe ry'akazina muntu ryitwa FIDH kuko nk'abandi bose bakorera ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya aho rihagaze ku burundi harazwi mu bijyanye n'ubutungane naho umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta philippe nzobona ariba ngo aratahura imyidogo y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko urwo rwego rufata inkozi z'ikibi rukazishikiriza urwego rw'ubutungane budakeye kabiri zimwe muri zo zigasubira kuboneka zidegembya mu kiganiro mu bamenyesha cy'abamenyeshamakuru kuri uno wa gatanu umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yashikirije ko eh, leta ishima ingene izo nzego zibiri zikora neza akavuga ko ahari agahaze kokosogwa abafise uruhara urucanke ruriya mu kurekura abagizi ba nabi bagahanwa n'ubu dusubiye tumwumvirize hari ingingo zikomeye cyane nk'izafatiwe ubushyirangange bw'ubutungane ari nacyo gituma ndababwiye ntibukora neza atari uguhuguza murahaciye igihe mubona abacamanza bigenza nabi mushikiranganje umushikiranganji yamakuritana yama mu gihugu hagati imanza zari zaradindiye bagashyira ngaho mu bushinguro kugira ngo ngo umuntu abanze bagire icyo yibwira ziracibwa ku rugero rushimishije na nyine icyubahiro mukuru w'igihugu uwo akaba yari umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Filipo nzobona ariba nk'uko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR ngo ugiye kubandanya igikorwa cyo kwakira intahe ku banyagihugu mu gushiraho abajejwe kubumviriza ku rwego rw'amazone hisunzwe igitigiri c'imitumba umukuru wa CVR avuga ko byabonetse aho bimaze gukogwa mu ntara ya Ngozi icyo gikogwa kidashobora kuronka abafise ubumenyi bukwiye no guserukirwa ku bwoko bwose mu gihe abo bakiri intahe bashizweho ku rwego rw'imitumba Musenyeri Jean Louis Nahimana avuga ko bigiye kubandaniriza mu zindi ntara zitatu ashikiriza ku kibazo cy'uburyo bukwiye kibandanya kuba intambamyi Musenyeri Jean Louis Nahimana kuri mikro ya Alain zirabukeye neza twigira ingingo yo kurondera abatwunganira mu bikorwa byo gutohoza amabi yagira abera muri iki gihugu tukaba tuba twashimye rero kugira ngo icyo gikorwa tugikore neza twagukiwe ko tworondera abantu ku mutumba ku mutumba batwunganira kugira badufashe kumenya abantu bagiye barahitanwa eh, mu nyuma turiko turarimbura twasanze ni igikorwa kitoroshe kugira ngo uzoronke ku mutumba ku mutumba abantu bakwiye bize amashuri kwifuza gukorana n'abantu eh, bafite nivo yisununuye gose eh, nk'iyo ni intambamyi ya ikindi tube twifuza yuko mu mugwi wose hose ubwoko bwose bwose rukigwa tugafatira ku bitsina n'ibindi byose bikenewe eh, mugabo hari imitumba usanga eh, iri ku bwoko bumwe ubu twego turiyumvira tuti dufatiye kuri izo mvo zibiri eh, tugapfuma dutora nk'abantu bane batanu tugakorera ku rwego rw'amazone kuko ku rwego rw'amazone ho biroroshe kuronka abantu bize eh, kandi nogera ntibiroroshe no eh, guhuza abantu mu bwoko butandukanye ni ukuvuga rero muri iki gihe mugiye gukorera ku rwego rw'amazone hanyuma mu kuzokoresha abangana gute twasanze amazone afise imitumba itangana twafashe ingingo rero y'uko eh, izone imwe imitumba iri munsi y'indwi twokoresha abantu batatu abafise naho eh, amazone arimo imitumba arenga indwi munani tuzofata batanu twebwe igikuru turondera n'amategeko adusaba no kumenya ibyahitiye muri iki gihugu mugabe ibyo kugira ngo umuntu abishike ko birasaba ko yitunganya akaringaniza n'ibikorwa twebwe rero dufise uburyo eh, leta yaduhaye tugaca tugereza kwitunganya dufatiye kuri ubwo buryo baduhaye inama isumba ingimbi ku isaha zitandatu zirenga iminota mirongo itatu n'itanu amakuru twabateguriye arabandanya abadandaza baheruka kwimurirwa mu isoko yo kuri kotebu bavuye mu gisagara hagati aho bita kuri Grenier du Burundi baridoka ko badandariza hanze ku ruzuba bemeza ko atabibanza bafise mu isoko bahawe bakuwe aho bahora none nimwe mwihaye ibibanza mudandariza nubona ko ari ibibanza byo mu bantu twe twayihaye batubwiye ntitugende isoko iri kuri kotebo. ntacyo turaza ngaha hanze nibagura arinda nta n'umuntu n'umwe ashikayo rero nimwe mutahashaka nta dufise bifise bene baratwirukanye kandi baduhe n'aho dukorera aho wiyaranje hose muburonyese mwibarabara n'utereke aho ubonye hose ni ingwara gusa tuzohakura ko izuba ritwica hamwe imvura iguye nawe nyene kwa kundi nyene nta kigenda cendi ngaha twaje ngo tuje kudandaza batwirukanye badukura mu masoko yo muri vire urabona aho dusanze naha nyene kwiri zuba ntaco tuharonke twavuye muri vire aho twashitse dusasa naho nyene twashikiye ubuzima bwo ngaha buraturembeje izuba riri mu kutwica nta bakiriya turonka umuntu yazanye ibihumbi ijana ubu ntakisiganye n'ibihumbi icumi kubera ubukene bwo ngaha dusanzwe ndangura nyine ibi bya manda rero nongera icyo nshora ngurishiriza aha nyine ntibazotugira n'icuko twaranguye kubera hatakorotiriye kandi turonka n'aho duparika umuduga mu gupakira ibyo bica bitugora kugira ngo twongere twoza turiyunguruza tuja hirya no hino nayo ubundi ho kabisa umuntu karaba nta kibazo kirekire cyari kihari ushobora dufasha buraba kungene bodutunganiriza tukaronkana umuntu ahagaranye natekaniwe tuba duteye ikibazo cyane kubera nta kintu ushobora gusiga ngaha ngo ugende imbere usanga umwe yaciye hirya akagitwara n'undi yaciye hirya akagitwara n'imiduga iyo ije turahababuka kubera nani kukimanga ngaho uburongo igisagara ca Bujumbura Fredin Bonimpa amenyesha ko muri iyo soko yangagara ya kabiri ariko haratege harategurwa ikibanza gihereje kubakwa ngo bazoca babimuriramwo naho adatanga isango tukibandanya n'amakuru mu bijanye n'umutekano abantu bane baraye bakomerekejwe na grenade yatewe eh, mu rugo rw'uwitwa bitariho ahitwa ruhehe muri komine bugabira intara ya kirundo umuvugizi w'igipolisi petero nkurikiye amenyesha ko abantu batanu bikekwa ko ari bo bateye iyo grenade bahagaritswe amatohoza ngo aje yatanguye ku bijyanye n'amagara y'abantu naho mu ntara ya bubanza indwara y'amaso yateye ku mutumba gatura komine n'intara ya bubanza irateye ubwoba abanyagihugu nk'uko ubo nyine babivuga bakamenyesha ko umuntu afatwa ijisho rimwe rigatukura cyane rikamujya. abagiye kwa muganga ngo barakize ariko bakavuga ko badatahura ingene iyo ndwara iguma irandagata mu kiringo c'indwi imwe gusa hakaba hamaze gufatwa abagera kuri mirongo ibiri na batatu abajejwe amagara y'abantu bahamagarira abafashwe bose kujya kwa muganga bakaba ngo bariko bararaba iyo ndwara icivako mu bijyanye n'ibidukikije naho tukiri mu ntara ya bubanza mu ntumbero yo gukinga imiriro ya nyakanga yamitema itongora amashyamba mu gihe cy'ici amayira yose yinjira mu ishyamba kimeza gikibira arugaye eka n'uruja n'uruza mu ishyamba kimeza rya rukoko rurabujijwe ya amakomine ya gihanga na musigati bafashe izo ngingo bemeza ko haboneka akarusho mu gukingira ayo mashamba ugereranije no mu myaka iheze space caritas kabanyana abantu bane bari bagiye kwahira ubwatsi bw'inka mu ishyamba kimeza rya rukoko kuri taransiferisare y'icyenda kuri uyu wa kane barafashwe n'abasoda basanzwe bakorera muri iryo shyamba baca baburiza imodokari bajyanwa mu gashiro k'igipolisi igihanga mu ntwaro bakamenyesha ko ata muntu n'umwe arekuriwe gukorera icyo ari cyo cyose muri iryo shyamba ngo ni mu ntumbero yo kurikingira na cyane cyane gukinga imiriro ya nyakanga ya mite mitongora mu gihe cy'iki ariko rero nubwo bimeze uko muri iryo shyamba rya rukoko hagati ya taransiferisare y'icumi n'iy'icyenda hamaze guturigwa inshuro zibiri zose n'abantu batamenyekanye mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa hirya gato mu ishyamba kimeza ry'ikibira amayira yose yinjira muri iryo shyamba ku mitumba cumi n'ibiri arugaye kiretse make aserukira mu ntara ya kayanza ayo nayo ngo aracungerewe bikwiye nk'uko musitanteri wa komine musigata bivuga jambo skondo w'imana akanamenyesha ko umuriro wa nyakanga wadutse muri iryo shyamba mu mwaka uheze wononye ibitari bike ingingo yo kubuza uruja n'uruza muri iryo shyamba rero ngo ni mu ntumbero yo gukinga imiriro ya nyakanga kandi ngo iyo ngingo yarubahirijwe bikwiye abarongoye intwaro bafatikanije n'abajejwe umutekano ngo bajayo kabiri mu kwezi kuraba ingene ibintu byifashe sitasi kabanya nibubanza kadiyo isanganiro Space urakenuye tuve mu ntara ya Bubanza tuje ingozi abanyagihugu bo mu duce dutandukanye twa commune ngozi bahora batunzwe muci no kubumba amatafari baridoga ko ingingo zafashwe zo kubarihisha amafaranga arenga miliyoni zibiri zitaborohera na gato ngo kuronka ayo mafaranga uri umunyagihugu muto si byoroshe ngo bigatuma babura icyo bakora inkurikizi itafari ryahora ku mafaranga mirongo ibiri ubu rigeze ku mafaranga mirongo itatu n'atanu kikaba ikibazo kububaka amazu muri kino gihe apolinaire muzagara mu gihe cy'icyo usanga ku micamo hose mu gisagara ca abantu ari benshi bariko babumba amatafari y'ibumba abandi bayaturira muri abo aho usanga harimwo n'abanyeshuri bari barondera amafaranga bazokoresha mu kuja kw'ishuri ariko irici nta furu n'imwe iriko irubakwa nta tafari na rimwe ririko rirabumbwa kuri iyo micamo n'imyonga mu bifata bitandukanye harimo ikigo OBM isaba abashaka kuimba ibumba kuriha ahantu hariya amafaranga ngo arenga miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri kandi bakaba bari mu ishyirahamwe ku banyagihugu rero bari muri utwo duce ni umubabaro udasanzwe bavuga ko turetse ko kuronka ayo mafaranga bitoroshe kuronka impapuro zisabwa ata munyagihugu asanzwe iyo bishobora kubera iyo ngingo ubutafari byaba kugwa amafaranga mirongo ibiri rigeze ku mirongo itatu n'atanu abafise amazu ariko arubakwa bakavuga ko batoroherwa na gato kuzana itafari rero bikaba bisigaye ari nka fraude kuko amabeni ayaseha mu ijoro mu gutinya amatagisi atandukanye abo banyagihugu rero basaba ubushyikirangange bubijejwe gusubiramo iyo ngingo kugira ngo baronke icyo bagaburira imiryango yabo ngozi onari muzagara katiyo isanganiro umuzagara urakenuye inkuru ijanye n'umutekano dushikiriye ubunyene hari ikiziga cy’umuntu catowe kuri uyu wa gatanu mu ishyamba rikingiwe rya nkayamba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika umumenyesha w'isanganiro Jean Pierre Misago yahashitse ahejeje kuvugana na Mihaye Kanyange nibyo ndi mu ishyamba rikingiwe rya nkayamba riri ku nkengero z'umuji wa rumonge hatowe koko ikiziga cy'umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo amaze igihe kitari gito agandaguwe kuko ntakiboneka neza yuko icyamwishe kuko azatanguye kononekara aza yarumye mugabo ikiboneka ah, kanyange ni uko uko bari babitubwiye kare bavuga yuko uwo muntu yishwe ah, aboheye amaboko mugongo atari byo ni umuntu misago urakenuye imbere yuko turangiza no makuru ingingo zishika no gufuta uburundu mwe hawurovyi e, wa nyagatanga zigiye gufatwa hamwe abakoresha ubwo uwo mweha batokwikebuka umuyobozi mukuru ajerejwe uruja n'uruza mu biyaga iterambere ry'ibivuko n'imigambi y'amabarabara y'indarayi yabitangarije inyanzarake kuri uyu wa kane ngo kuko uwo mweha ukora utisunze amategeko abakoresha uwo mweha bagasaba ku kudafatira mu kivunga ku isaha zitandatu zirenga iminota mirongo ine n'ine ni na hano turangirije ano makuru ariko mazi ndakwibutse ingingo nkuru nkuru zari ziragize abadandaza baheruka ah, kwimurirwa mu isoko yo kuri kote bavuye mu gisagara hagati baridoga ko badandariza hanze ku ruzuba bemeza ko atabibanza bafite mu isoko ya kotebu bagasaba ko bikunze bubakira ibibanza badandarizamwo umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR mayor ngugiye kubandanya igikorwa cyo kwakira intahe mu banyagihugu mu gushyiraho abajejwe kubumviriza ku rwego rw'amazone hisunzwe igitigiri cy'imitumba ngo ibyo biramaze gukorwa mu ntara ya ngozi nk'uko mwabyumvise muri ano makuru amayira yose yinjira mu ishyamba cimeza ry'ikibira arugaye reka n'uruja n'uruza mu ishyamba rya rukoko rurabujijwe abarongoye ayo ah, amakomine ya gihanga na musigati bakaba bafashe iyo ngingo mu ntumbero yo gukinga imiriro ya nyakanga twihanganira hano rero turangirije ano makuru nshimire wowe wayakurikiranye